Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esą įkvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant. Duok savo privaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo, Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui. Šis atsakė šimtą statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj patrašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė šimtą saikų kviečių. Jis tarė imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, neteisingąją mamona pasidarykite bičiulių, kad kai jos nebeliks, priimtų jūs jiem žinasias padangtės. Kas patikimas smulkmenuose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose, o kas neteisingas smulkmenuose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Tad jei jūs nepasirodite patikimi, tvarkydami neteisingąją mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gerybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekes, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Visą tai girdėjo godus pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. O jis pasakė jiems, jų žmonių akivaizdoje dedaties teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kai žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru. Iki Jono buvo įstatymas ir pranašai. Nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę. Ir kiekvienas į ją veržėsi. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis. Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą, svetimauja. Ir kas veda vyru atleistoje, taip pat svetimauja. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs Elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet jam niekas jų nedavė ir tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai pasigailėk manęs. Atsiūsk čionai lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį, aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink sunau, kad tu dar gyvendamas atsiemiai savo gerybės, o lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė. Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu penkis brolius, juos te tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abromas atsiliepė. Jie turi mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė, ne tėve Abromai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abromas tarė, Jeigu jie neklauso mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų.